ինչպես գիտեք, նվիրված է հեռուստատեսության 30-ամյա եւ ռադիոյի 90-ամյա հոբելյարներին։ Թե ինչու ենք մենք այն շարունակում նաև 2019 թվականին, երբ հոբելյանական տարին փաստացի ավարտվել է, ասեմ, որովհետև հանրային ռադիոյում եթերային տարին սկսվում եւ ավարտվում է ոչ թե հունվարին, այլ փետրվարին։ Այնպես որ սա մեր հաղորդաշարի նախավերջին թողարկումն է եւ մենք եթերում լինելու ենք մինչև փետրվարի 1-ը։ 2019 թվականին, ինչպես հանրապետության մի շարք այլ ոլորտներում, հանրային հեռուստարադիոյում նույնպես փոփոխություններ եղան։ Փոխվել են հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահն ու ընկերության տնօրենը։ Ընդ որում, այդ երկու պաշտոններն էլ զբաղեցրել են երիտասարդներ, ովքեր որպես անհատ, այսպես ասած, ծեփվել ու կոփվել են հեռուստատեսությունում։ Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի ամփոփիչ թողարկումներին մենք որոշել ենք հյուրընկալել հենց նրանց ընկերության տնօրենին եւ խորհրդի նախագահին։ Իսկ այսօր տաղավարում Ստուդիայում իմ հյուրը հանրային հեռուստարադիո ընկերության տնորեն Մերի Դավթյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Դավթյան, շնորհակալ եմ մեր հաղորդման հրավերն ընդունելու համար, որը գիտեմ, որ ձեր զբաղվածության պայմաններում իրոք խնդիր է։ Շնորհակալություն Յուլա հրավերի համար, շատ հաճելի է։ Քանի որ մի քանի ամիս է ինչ դուք վերադարձել եք հանրային հերոստատեսություն եւ հետեւելով ձեր ելույթներին հրապարակային, գիտեմ, որ անընդհատ խոսում եք համարձակ ծրագրերի մեծ գաղափարների իրագործման մասին։ Կարող եք մի քիչ փակագծեր բացել եւ պատմել, ինչի մասին է խոսքը, ինչ թարմություն, ինչ նորություն եք բերել ձեզ հետ։ Այո, չգիտեմ, հիմա մենք նախ խապես չենք պայմանավորվել մեր եթերային ժամանակը ինչքան է։ 20 րոպե մաքսիմում։ Այո, փորձեմ նկարագրել, որովհետև պատկերացումները մի բան են, իրականությունն իհարկե այլ։ Ես իմ պատկերացումներում ունեմ դինամիկ, համարձակ ու շքեղ հերոստարադիո ընկերություն բայց իհարկե հասկանում եք, որ դրան մոտենալու համար որովհետև ես հիմա գտնում եմ, որ մենք կիլոմետրերով հեռու ենք այդ իրողությունից, դրա մոտենալու համար ահագին ջանք ու և, միջոցներ, երրանդ, ֆինանսներ, հնարավորություններ են անհրաժեշտ, բայց որ պատկերացնում եմ ինչպիսի հերոստատեսություն եւ ինչ ռադիո պետք է ունենա Արցախի հանրապետությունը, դա կարող եմ վստահ ասել։ Ստեղծագործական, այսպես մտահղացումներից ոչ միայն ներքին կառուցվածք կառուցվածք, վարչարարություն իսկապես ժամանակահասունացել է և, վերափոխումների, բարեփոխումների եւ պիտի խոստովանեմ, որ տրամադրված ենք այն իրականացնելու, ինչքան էլ պայմաններն առայժմ նպաստավոր չլինեն։ Չեմ կարող ասել, որ դրանք քիչ են, շատ են, բայց նաեւ քիչ էլ չեն կարելի է մեծ ցանկության դեպքում ու նախանձախնդրության դեպքում կարելի է սարեշուր տալ։ Չնայած հասկանում եմ, որ մի հոգին կարող է շատ բան անել, բայց նաև խոստովանում եմ, որ մի ցաղկով գարուն չի գալ։ Դա նաև պայմանավորված է ձեզանից, մեր անձնակազմից, աշխատակազմից։ Մենք իսկապես պետք է համատեղ միասնական ջանքերով վերափոխենք ռադիոն էլ, հեռուստատեսությունն էլ։ Կոնկրետ ռադիոյի կոլեկտիվի անունից կարող եմ ասել մանավանդ երիտասարդ թևի ներկայացուցիչներին, ում հետ այսպես ասած մի բաժակ կոֆեի շուրջ հաջող ենք խոսում մեր պատկերացումների, մեր երազանքների մասին, որ մենք իրոք անընդհատ սպասում ենք այդ ռադիոյի մեծ ապագան երբ է գալու եւ իրոք մեր մտապատկերում ունենք այդ տեսիլքը ժամանակակից, չգիտեմ այդ ռիթմով արագ ռիթմով ապրող լրատվամիջոցի այդ կյանքը մենք իրոք պատրաստ ենք մեր քայլն անել <laughs> այսպես ասած ժամանակակից տերմինոլոգիայով <laughs> ասած այո եւ ստեղծ է օր առաջ մտածնելու այդ նպատակը բայց ավելի այսպես շոշափելիորեն նկարագրեք ինչպիսին ինչպիսին եք երազում տեսնել հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն Յուլիա, ինչպես հասկանում ես, օբյեկտիվորեն ես հերոստատեյության մարդ եմ եւ դու ակնարկն արեցիր հարցադրման մեջ եւ պիտի խոստովանեմ, որ իմ մտապատկերում հիմա առավելապես հերոստատեյության խնդիրներն են, որովհետև դրանք իսկապես շատ-շատ են։ Բայց նաեւ ի պաշտոն է պարտավորված եմ առաջնահերթ համատեղ գոնե ռադիոյի խնդիրները լուծել համենայն դեպս տարբերակներ գտել գտնել դրանց լուծման համար եւ նաեւ պիտի խոստովանեմ, որ տարիներ շարունակ աշխատելով այս հիմնարկում, ընկերներ ունենալով ռադիոյում միշտ տեսնում էի, թե ինչպես տարիներ շարունակ և, այս հիմնարկի այս մեդիայի խնդիրները լուծվելու փոխարեն կուտակվում էին եւ առնչություններ միշտ ունեի նկատում էի տեսնում էի թե որքանով են դրանք խնդիրները շատ-շատ գնալ գալուց հետո, այսպես ասած, եթե կարելի է, գնալ գալուց հետո տեսա, որ դրանք ավելացել են եւ ոչ պակասել։ Ինչը իհարկե ցավալի է, այո, պիտի խոստովանենք ու իրերն իրենց անուններով գոչենք։ Իսկապես ցավալի է, բայց և, կրկնվեմ նորից վճռական վճռականորեն եմ տրամադրված ինչ որ հարցեր լուծելու եւ ամենևին էլ պատահական չեմ համարում որ նշանակվելու պահից սկսած նույնիսկ շատ ավելի շատ ուշադրություն ու հանդիպումներ կազմակերպել եմ ռադիոյի անձնակազմի հետ քան հեռուստատեսության որովհետեւ թող ինձ ներեն ռադիոյի իմ գործընկերները ինձ միշտ թվացել է որ ռադիոն այս մեկ հիմնարկի մեջ հեռուստատես գիտության կցորդն է, ինչը իհարկե անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ եւ գտնում եմ որ այդպես ավելի ճիշտ կլինի զարգացման տեսանկյունից եթե ռադիոն լրիվ անկախանա իբրև առանձին միավոր իր բյուջեյով իր կազմով լրագրողական իր ամեն ինչով միայն այդպես հնարավոր կլինի ուրվա ոչ թե ուրվագծել նրա զարգացման ուղիները, հիմա էլ դա կարելի է անել։ Ուղղակի հերոստատեսության հետ համատեղ այն այդ աշխատանքը մի քիչ դանդաղում է, ավելի դանդաղ է։ Միջդեռ եթե հերոստատեսությունում մեծ ծավալի գործ է պետք անել, որ เป զի քիչ թե շատ տեսանելի լինի ինչ որ արդյունք, ապա ռադիոյում շատ կարճ ժամանակով, եթե միայն անելիքը դա է, շատ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է ավելի մեծ արդյունքների հասնել։ Ու նաև թույլ տվեք ասել, որ քիչ միջոցներով, որովհետև ռադիոն այնուամենայնիվ ավելի քիչ ծախսեր է պահանջում։ Եվ մեր օրերում միանգամայն անհանդուրժելի է ժամանակակից տեխնոլոգիաների տված հնարավորություններով մենք ապահովում ենք ընդամենը 5 ժամյա եթեր, դա իսկապես աններելի է եւ անթույլատրելի։ Բայց ներողություն, որ ընդհատում եմ ձեզ, հիմնական դրա խոչընդոտը այդ խնդրի լուծման մեր առանձին հաճախականության բացակայությունն է, որովհետև մենք մենք հիմա աշխատում ենք հանրային ռադիոյի հաճախականությունը ընդհատելով եւ որքանով է արդարացի զրկել Արցախ հայությանը լսելու հանրայինի եթերը Այո, նույն խնդիրը նաև հերոստատեսությունն ունի եւ մենք հիմա ռադիոյի ուությամբ չասեմ ուսումնասիրման արդեն ուսումնասիրված է, པարզ է, բայց հաճախականություն ձեռք բերելու։ Պարզ է, ուղղակի մի քիչ երևի մեզ ժամանակ է պետք, նո հերահաղորդակցության ինչ որ այդ խնդիրների հետ կապված մեր հստակ ուղությունները ճշգրտելու, համաձայնություն ձեռք բերելու ու այդպես միանգամից այդ հարցը լրիվ անկախ դարձնելու ամեն առումով, որովհետև հերոստատության համար էլ Արբանյակը երազանք էր, հիմա մենք արդեն հերարձակվում ենք, այսպես ասած, այն էլ աշխարհագրորեն լայն տարածքում։ Այնպես որ ոչինչ չեմ բացառում, նաև հնարավոր է տարվա ընթացքում մենք լուծենք նաև այդ խնդիրը, որովհետև իհարկե դարձյալ կրկնվեմ զարգացման հերանեկար միայն այդպես կարելի ապահովել։ Ես համամիտ եմ ձեզ այդ այսօրվա պայմաններում ոչ միայն անլուրջ, այլ նաև գուցե ինչ որտեղ հիմարություն է չօգտվել ժամանակակից տեխնիկային ծառած հնարավորություններից եւ միայն այն կներես ընդհատում են, որ մենք նմանատիպ վահանակից ենք բարեբախտաբար ասեմ, թե ինչպես որ ռադիոլսողը հիմա չի տեսնում, թե մենք ինչ վահանակից ենք եթեր դուրս գալիս, միայն սա արդեն իհարկե կատարյալ որակ չի կարող ապահովել։ որ, բայց պատուհանից այն գող 21-րդ դարն է։ Երբ կտեղափոխվենք նաև մենք 21-րդ դար նկատի ունեմ այլ տեխնիկան, ստուդիան, չգիտեմ, այս սեղանը օրինակ այստեղ հայտնվել է այն պահից, երբ ռադիոն ընդհանրապես տեղափոխվել է այս շենք ես ստանձնելով ու ամաձայնելով այս աշխատանքին առաջի հերթին նաև այսպես ինձ համար օրակարգային դարձրել եմ ռադիոյի խնդիրները այն պատկերացնելով որ անկախացնելով միանգամայն առանձին ընկերությունը, այսինքն ինչպես հերոստատեսությունը, ռադիոն էլ առանձին ընկերություն լինելով կարող է զարգալ։ Ինձ դա հեշտ էր թվում, բայց իհարկե գործնականում որոշակի պայմանականություններ խանգարում են դրան, բայց հավատացեք, ընդհանրապես ժամանակի հարց է ու մի փոքր էլ հավելյալ միջոցների։ Ա, Հենց այդ երկու հանգամանքը ապահովեցինք, ապա ինչպես ասում են, բարի եթեր բոլորիս եւ կանաչ ճանապարհ ռադիոին լրիվ անկախ մեդիա իբրև։ Ճիշտ ասած, ես ինքս կողմ եմ ռադիոյի անկախացմանը, որպես ինքնուրույն անկախ այսպես իր ճանապարհը ես վստահ եմ, որ Արյուն շատ լավ կարող է անցնել։ Գիտեք, ինքնորոյնությունը ահագին եւ պատասխանատվություն եւ պարտավորություններ է դնում տվյալ օղակի առաջ, այնպես որ չեմ ասում, որ ես իհարկե արդեն ասացի դրա մասին, չեմ ասում մենք անտեսելու ենք, ոչ, բայց այսպես երկու շատ կարեւոր ու թույլ տվեք ասել տարբեր մեդիաներ համակարգելը։ Ա, համատեղ նո մի քիչ ավելի դանդաղում է գործընթացը։ Ձեր լրագրողական գործնեության ընթացքում տարբեր ծրագրեր եք վարել։ Ես հիշում եմ ձեր իդեպ Image Ailors գլխավորել եք ռադիո հերոստատեսության խմբագրությունը, ղեկավարել եք մասնավոր մեդիա ընկերություն, այժմ էլ Արցախի հանրայինն եք գլխավորում եւ ունեք ձեր գաղափարներն իրականացնելու լայն հնարավորություն, ասել է թե ձեզ տրված է լրագրողական մտնոլորտ ստեղծելու բացառիկ հնարավորություն։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչպիսի լրագրություն եք դուք ուզում տեսնել Արցախում դարձյալ այսպես շատ մեծ համապարփակ հարց, որը վերլուծության նույնիսկ տեղ ունի։ Ես եթե մասնավոր ասեմ հերոստատիստիկում եւ ռադիոյում մոտիվացված ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող լրագրողական թիմ եմ տեսնում որ շատ կուզենայի նույնիսկ երազեի որ այն օր առաջ ձևավորվեր իսկ ընդհանուր առմամբ Արցախում ա, Ես իսկապես լրագրողական համայնք եմ ուզում տեսնել, որը թվում է թե կա, բայց իբրև ընդհանրական դիմապատկերով այն թույլ տվեք ասել, որ այնքան էլ այդպես չէ եւ չկա։ Ես ամենայն դեպս չեմ տեսնում։ Լրագրողական համերաշխություն ասվածը որ Արցախում գործող տարբեր լրատվամիջոցներ կամ ներկայացուցիչները նրանց ինչ որ համատեղ նախագծերով, ինչ որ և, միացյալ ուժերով կլինեն ուղղորդող կլինեն ուղիղ իմաստով 4-րդ իշխանություն, ես դա առայժմ այնքան էլ չեմ տեսնում։ Մենք եթե ինքներս մեր հանդեպ ազնիվ չլինենք, չենք կարող երկու Իսկ լուսման ուղիները տեսնում եք։ Խնդրի։ Կան, անշուշտ այդ լուծումները կան։ Ուղղակի մենք մի քիչ պարփակված ենք յուրաքանչյուր լրատվամիջոց իր առանձին խնդիրներով, մեր ամենօրյա հոգսերով, այնքան ենք տարված, որ 24 ժամը մեզ զրկում է արդեն մեծ գլոբալ խնդիրներից, բայց թե պայմանները ընդհանուր թե երկրում տիրող մտնոլորտը որոշ նույնպես շատ կարևոր է որպեսզի այն ձևավորվի կարծում եմ արդեն հասունացել է եւ ժամանակը նույնիսկ անցնում է որպեսի որովհետեւ Հայաստանում իբրև մեր մայր հայրենիք այնտեղ պիտի նկատենք որ այդ լրագրողական համայնք ասվածը արդեն կա ձևավորվել է մեզ նույնպես դա, ինչպես ասում են, փակագծերում, ճակերներում սպառնում է։ <laughs> Շատ լավ։ 2018 թվականի ամռանը, երբ Ստեփանակերտում տեղի են ունենում ներքաղաքական որոշակի զարգացումներ, դուք դեռևս Արցախ Times լրատվականն էիք գլխավորում։ Ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ ձեր պատրաստած ռեպորտաժներից մեկում արտահայտել էիք ձեր վերաբերմունքը տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ։ Ես շատ լավ եմ հիշում այդ եւ իրադարձությունները եւ ձեր ռեպորտաժը եւ կարող եմ ասել, որ ձեր կարծիքն արտա, վերաբերմունքն արտահայտել եք բավականին անթակույց եւ այդ պատճառով էլ դարձել եք ձեր գոլեգաների, այսպես ասած, կամ չգիտեմ, որոշակի հանրույթի քննադատության թիրախը։ Հիմա ինձ որպես ձեր ղեկավարած լրատվամիջոցի լրագրողի հետաքրքիր է իմանալ ձեր համոզմունքը։ Լրագրողը կարող է իրեն թույլ տալ վերաբերմունք արտահայտել երկրի ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումների հանդեպ եւ կամ որ դեպքում է դա թույլատրելի, որ դեպքում ոչ շատ հետաքրքիր ժամանակներ այսպես հիշեցրիք լրագրողի համար հետաքրքիր նաև ակտիվ փուլ էր եւ ես միայն իհարկե ուրախ եմ որ իմ պատրաստած <clears throat> ներողություն այսպես էին կոչվում քաղաքական հետգրություններ երեք ընդամենը այդպիսի մեծ ռեզոնանս ու քննարկման թեմա էր դարձել դա ու տպավորվել <laughs> ու տպավորվել հիմա կփորձեմ բացատրել թե ինչու այդպես ստացվեց ինչպես տպագիր մամուլում սյունակագիրները տարբեր հերոստա ծրագրերում հեղինակային ծրագիր վարողները կամ հեղինակները այնպես էլ մասնավոր հերոստա ընկերության այն ժամանակ իհարկե հերոստա ընկերություն չէինք ընդամենը TV ռեսուրս էինք սոցիալական ցանցերում ավելի քան ունի այդ իրավունքը ինքնաարտահայտվելու եւ իր տեսակետը հայտնելու տվյալ երևույթի հանդեպ նկատմամբ Այդ օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունները ուղակի մի քիչ այնքան էմոցիոնալ ֆոնի վրա էին, որ ընկալումն էլ ցանկացած խոսքի հնչինահերոստատեսությունից թե շուկայում կամ պարզապես փողոցում շատ այսպես փխրուն, շատ ցավագին, շատ էմոցիոնալ էր մի խոսքով ընկալվում։ Ինչը բնական եմ համարում, միանգամայն նոր իրողություններ էին մեզ համար Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների, այսպես ասած, ալիք, հա, ինչ որ կերպ հաղորդվում էր նաև մեզ եւ նույնիսկ անորոշություն կար որոշակի, այդ ամենը ներազդեցությունը Խնդիրն այդ չէ, իմ հարցը այն մասին է, թե մենք կգամ այդ ֆոնին ընդամենը մի քանի չէ երևի 1 տարուց ավել արդեն մենք գոյություն ունենք Արցախ Times-ը նման ռեսուրսի կողմից ինչ որ ես կասեի նույնիսկ համարձակ քննադատական ընդդիմությանը քննադատական այսպես ասած տեսանյութը այդպիսի մեծ արձագանքի է արժանացել պիտի ասեմ որ մտայնություն կա, որ քննադատություն պարտադիր պիտի հնչի իշխանությունների հանդեպ կավ լիցի, բայց քննադատության ենթակա է նաև ընդդիմությունը եւ լրագրողը ազատ է իր տեսակետը արտահայտելու։ Ես այդ օրերին համատեղության ղարքով նաև Հայաստանի հանրային հեռուստարադիո ընկերության առաջին լրատվականի Արցախի թղթակիցն էի։ Ես իմ անձնական տեսակետները այդ լրատվամիջոցով չեմ պարտադրել։ Ընդամենը անաչար հաղորդել եմ ցույցերի ընթացքը բայց իբրև մասնավոր միջոցի, մեդիա միջոցի, թե հիմնադիր, թե սովորական լրագրող, ես ինձ միանգամայն ազատ եմ համարել արտահայտվել կամ դիտարկել այն ամենը, ինչ տեղի են ունենում այդ օրերին Ստեփանակերտի փողոցներում, որովհետև այնպես չէր, որ ցույց կազմակերպողները միանգամայն անթերի դա անում էին։ Ես ընդամենը դիտարկել եմ դրանք ու եթե դրա համար նրանց կողմից էլ պիտի քննադատության ենթարկվեի, ապա դա միայն հետաքրքիր է դարձնում մեր կյանքը ուրիշ ոչ այլ ինչ։ Իսկ ասենք հանրային հերոստատեսությունում եւ ռադիոյում ինչպես է ինչպես կընդունեք, ինչպես կվերաբերվեք լրագրողի սեփական դիտարկումների արտահայտությանը։ Դարձյալ տեղեկատվություն հաղորդող ծրագրերում որտե պարտադրված ենք ոսկե կանոններից մեկն է բազմակողմանի նյութի բազմակողմանի լուսաբանում անաչար Բայց առանձին հեղինակային ծրագրերով լրագրողը լրիվ ազատ է արտահայտելու իր մտքերը։ Մենք ունենք փակ թեմաներ։ Ամ Վերջնական չեմ կարող ասել ոչ, որովհետև գիտեմ, որ այդպիսիք կան, բայց նաև չեմ կարող ասել, որ տաբուներ կա, ինչ որ ինչ որ մեկի կողմից կամ ինչ որ օղակի կողմից համենայն դեպս ես իմ արդեն 20 տարվա լրագրության ճանապարհին երբևէ որևէ տաբուի չեմ առնչվել Այլ հարց է ես ինքս համարձակվել եմ կամ որոշել եմ խոսել ինչ որ թեմայից, թե ոչ։ Դրանում հաստատ ոչ մեկը մեղավոր չէ կամ ինչ որ սպառնալիքի տակ չեմ եղել կամ պարտադրանքի։ Ես ինքս որոշել եմ խոսել դրա մասին, թե չէ։ Ա, Շնորհակալ եմ, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, անդրադառնանք։ Արդեն տեսնում եք ինչքան։ <laughs> Աննկատ անցավ, անդրադառնանք մեր հաղորդման բաղադրիչներից մյուսին։ Մենք սովորաբար խոսում ենք նաև մեր հյուրերի նախասիրությունների մասին։ Կարող եք ասել ինչով եք սիրում զբաղվել ազատ ժամերին, եթե իհարկե այդպիսիք լինում են։ Այո, շատ ճիշտ վերջաբաներ, եթե իհարկե այդպեսիք լինում են, շատ քիչ են լինում եւ ես միայն ափսոսում եմ, որ իսկապես օրը 24 ժամից է ընդամենը բաղկացած։ Նախասիրություններ շատ ունեմ, բայց դրանց համար ժամանակը քիչ է։ Նախասիրություններից ամենա այսպես հնարավորը, որ աշխատանքից հետո ստացվում է իրագործել, դա տնային որոշակի աշխատանքից հետո մի մի քանի րոպե հիմա այս վերջերս այդ րոպեներն էլ չունեմ, պիտի խոստովանեմ ընթերցանությունն է։ Բայց ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքրասեր մարդ եմ եւ շատ բանով եմ սիրում հետաքրքրվել ես շնորհակալ եմ, որ դուք սահուն անցում կատարեցիք իմ հաջորդ հարցին եւ այն այսպիսինն է. ո՞րն է ձեր ընթերցած վերջին գիրքը եւ մի գիրք, որը խորհուրդ կտայիք մեր ռադիո լսողներին։ Այո, վերջինը դա այսպես շատ գովազդված թքած ունենալու արվեստի մասին գիրքն է եւ հիմա ընթերցում եմ շատ երկար իդեպ ստացվեց մակրոնի հեղափոխությունը չեմ կարողանում ոչ մի կերպ ժամանակ գտնեմ ավարտելու բայց այնպես չի որ այդ երկու գրքերը խորհուրդ կտայի եւ ընդհանրապես այնքան դժվար է որ պիտի ինչ որ մի խորհուրդ տաս մանավանդ որ մեր լասարանը բազմա շերտ է ես չգիտեմ հիմա ինչ գիրք մեզ ով է լսում եւ ինչ գիրք կարող եմ խորհուրդ տալ ես միա գիրքը որ բոլորին կարող կարելի է խորհուրդ տալ ու ամենօրյա սնդիպես այն ընդունեն դա իհարկե աստվածաշունչն է որ կամ նարեկացին նարեկա որ կարող են յուրաքան կարող է յուրաքանչյուրը ամեն օր ընթերցել, սնվել, թեկուզ մեկ դող, մեկ էջ։ Իսկ գրականությունից կդժվարանամ, որովհետև Գոնե նշեք ձեր սիրած մինչև Դաստայևսկի, որ ուղղակի ես ճաշտում եմ Դաստայևսկուն։ Ես էլ Օրուելին։ Մուրականից մինչև Թումանյան, ես չգիտեմ, ինչ կարելի է խորուրդ տալ։ Ինչ էլ կարդան, հիմա դա մեր ամենամեծ, չնայած ոչ միայն մեծ, երեք Ֆինլանդիայի մասին, սկանդինավյան երկրների մասին պոզների հաղորդաշարն էին նայում, այնտեղ էլ այդ խնդիրը կա, քիչ են կարդում, մարդկությունը հիմա շատ քիչ է կարդում։ Գուցե դա էլ դարի խնդիրներից մեկն է։ Եվ մեր ինչ էլ կարդան, ինչ էլ կարդան լավ է։ Նույնիսկ հեքիաթներ կարդան, դա ամենալավն է։ Միայն թե կարդան։ Եվ միայն թե կարդան։ Բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ ուշադրությամբ հետևում եք մեր եթերին։ Իմ հյուրը տաղավարում հանրային հերոստարադիո ընկերության գործադիր տնօրեն Մերի Դավթյանն էր, ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։